biofuelo el pailo cae ligno. Pli cae pli crescas la mercata besono pri biofueloi. En la regiono de Graz nun oni disvolvis procedon per ciu ligno restagioi au pailo povas esti convertatai al diselezzai fueloi. Cetiu procedo, la biomasso, en la concerna caso, ligno restajoi, tritica pailo au cano, sen al dono de oxigeno, estas varmegigatai en liqua portanta medio ce pli ol 300 gradoi Celsiuso. Ciel portanta medio estis usata vacua gas oleo vogo o, tiu masso varmegigias tiel longe, gis la biomasso cae la vacua gas oleo craquigas. Tio signifas che la macromoleculoi estas disigatai al pli malgrandai fractiagioi. Ce 390 gradoi Celsiuso, prescau 40 procentoi lau peso, da biodevena carbono, estis convertatai al crudai fractioi de carbon hidrogenagioi. Firmao en stirio iam patentigis tiun productan procedon. Cefa avantaggio della liqua fasa piroliso estas la recta converto de solida biomasso a liquae cae solidae carbonhidrogenagioi per tecnice relative simpla proceda pascio. Ma l'avantaggio estas tamen la disigo de la portanta liquagio, cae giuste tion, la successiga recepto, de la biocraca procedo solvas. Gisam tempe disigas la biomasson, cae portantan oleon, cies disigo estas desirata. En pilota installajo, ce mineral olea concerno in Austrio, la convertado de hore circa 100 kg da solida biomasso, cae malfacile boligebla vogo o, estis testatai iam dum du jaroi. Tiel estigas fuelo, cun proximum dec procentoi da biodevena materialo, cio povas recte esti prilaborata en raffineio. Dec quin procentoi de la biodevena carbono solvigas en la necracitan portantan oleon. Tiu solvajo per plua proceda pascio en raffineio povas esti gravigata al fuelo. La procedo cae la test resultoi pri la optimuma reaccia temperaturo cae la consisto de la biomasso publicigis en faca giornalo. La sequa pascio estus demonstra instalajo. Por economia funcciado, la biocraca procedo devus esti testata lau industria scalo. La plei grava producto estas la biocraca oleo. En gi trovigas circa 21% de la aldonita biodevena carbono. Gi consistas el cracita vogo-o, cae la disigai productoi de la biomasso. Ie laboratoria scalo, oniam successis liquigi la biodevenan carbon. Crome estigas Liqua fasa pyrolyz oleo, quiu pro sia alta consisto el oxigeno cae acido cae aquo, ne estas recte applicebla el energi portanto au quiel biofuelo. La liqua consistero devas esti liberigata de oxigeno cae hidrogeno por esti usebla el fuelo. En plua proiecto, oni nun volas taugigi tiun technologion, por la práctica